É que me amarro tanto nela Fico lembrando lá no baile do Mandela Sou balançado e de repente toca aquela Ela se solta e não para de sentar São várias vezes E na encolha já passaram vários meses Naqueles piques é tudo nosso e nada deles Na minha ex eu não consigo mais lembrar senta, tá vai tacando com pressão. Calcinha de renda, tá maluco, é mó tesão. É tão bom, tão bom, tão bom, é tão bom. Vai sentar, vai. Quando ela senta, vai tacando com pressão. Calcinha de renda, tá maluco, é mó tesão. É tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Não sou o dono do morro, mas sou amigo do dono. Já passei muito sufoco, hoje eu só coleciono. Chega de nave, desapegado, ser solteiro é o meu lema. Quando eu namorava, cada dia era um problema. Deitar na cama, cê sabe a fama. Jogador caro, tô no pique Barcelona. O couro come, mas não se engana. Meu celular só liga no fim de semana. Um número chamado não existe. Quando eu nasci, senta, vai tacando conversão. Tá é é é tá doido, tá maluco, é mó tesão É tão bom, tão bom Tão bom, tão bom Quando ela senta, tá vai tacando com pressão Calcinha de renda, tá maluco, é mó tesão É tão bom, tão bom Tão bom, Quando ela senta, vai tacando com pressão Calcinha de renda, tá maluco, é mó tesão É tão bom Enquanto tá vai tacando com pressão Calcinha de renda e tá maluca, é mó tesão É tão bom, tão bom, tão bom bororó